KPK atek ragi tuku tetel nang Surabaya Wong model arek saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa Iku ngene aku dhewe Tuku bandeng cuma mek siji rupane ganteng sandale dipeniteni. peniteni Iki jaman jaman pembangunan mulo sing seneng arek ana man sasarana e wong soke Dui e ewon ewonan ngalor ngidul sepeda montoran Opo maneh gulur nek sepeda montore anyar rambute gondrong kate yo kalungan janane lepis jakete apang mesin dikleyer tambah dadi perhatian pancen nek rilek barek sepeda montoran nyatane gampang oleh ilceran kepetu arek wedok Ijen laku ijen Ijenan Arek wedok meci gelem Diajak gocengan Tapi ciri metolor sepaken arek wedo nek di kutho arek anang kok ndelok andelo. lek sing kutho sandale capit mripate meloro tapi lek gawa sepeda motor arek mesin jaluk ameh lor bareng tikoten wis saate tungkan-tungkangan sepeda di banterno dadak cekelan ni sore bangke ga oleh banter-banter wedi cubruan, tubruan terus arek jawab ge perkara tubruan ngenteni lek wis njuk sepi copian arek wedok guyu sebab atine keroso terus arek nyaut mas sampeyan iku ngomong ngopo wis diajake koyo arek anang lanang ayo iko engko lek wis aku mari nobro terus kok jendho kira ah kok lek ceperan ayo ayo lagu ayo ah Jane ngene iki lho izin lho karo kulo. Saking abot-abot ing ngene anak bojo. Karewang nyambut gawe ngene bojo ndok omah turu mlungker karo trenggeling. Ngene golek mule nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedok wis mringis kaya luwak iki. Tapi lek mule gak nggo dhuwit wong wedok wis mesengut kaya curut wis. Rasane wong ku dhewe-dhewe. Ah. Masih sulat Juli ya kena gendang dangdut tarik. Mulai. Oh. antena nyar di entuk polo jengkim oh kapokmu kapan wong ce arek kok pencilaan ngecil arek wedok ke adik semayan bareng bedel gedek dadak kebyuan lumpang lumpang lumpang waktu wong ce pra jenengane sapa gerdu nyuwun banyu katik keceteran rupane ayu didol eceran critane nek anak ngapek wis dianggep anake dhewek sampe direwangi dodolan Kene kenek dingengeri besok nek tuwek suwe suwe anak-anak temon wong umur wis wolulas taun bareng keto ayu bapakne getun lengar lengar atine bingung are ayu katik yo wis gedhe dikawek no kamar dhewe dhewe tapi nek bengi bapakne mecici lae kepingin ho ho hihe bare anake are guru lawang gak dikancing wong gak ngerti ape klebon maling bapakne nunduk sarunge dicenceng bareng jangka lawang kata ngidek kucing bengok-bengok omong ana wong-wong tuane wedok metu tak lawan turun bapakne wedi metu lawan pawon bareng mencolot nang buri dadak mecah no kentong namung semanten Sairan kula sailang boten sing buka kasih bagong anu bokang lu <laughs> sing untune kaleng oleh sumbungi setengah mati wong awake kurune koyo klotok tawai wae jare kok niku sing jaga kesehatan titik gak ndelok awake koyo klaras iki iki telung dino gak tau tuh mau jari sing wedok lunga tapi paling-paling oleh kepeduk mesti bahasa Indonesia gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane wah lho iya wah dari mana wah tuh mulai yan mulai gendengi kumat is ya lah apa kau ini ambil kancamu dewe kok sombong sih sombong ya apa sembarang kayak soko kulina kulina itu apa kulina oh, kayak garo tek tek aneh mengatasi biar ya luru tegesan mana kok saya sombong setengah mati tapi lah ambil kona loh iya tapi wedang lah nah <laughs> ngono oh, apa Jakarta apa oh, apa sih kemana kemana paling-paling ini Jakarta Jakarta kan iya ketoro dialog Jawa Barat ngarep is Kemane. burung si Jakarta iya Jakarta Jakarta. Oh, coba menang betul permen di tontonan ya, boleh tahu. Permen, permen. Oh, permen kacang, permen kacang. No? Permen kacang, permen kacang. Nah, hmm, rungkang permen ya digepui jenggolmu kan. Lah permen kacang? Jadi lek Jakarta, Jakarte. Surabaya, ya, Surabaya. Gula, gule. Ayah, aje. Ayah makan gula? Hmm, ayah makan gule. Nale ayah makan gule. Ayah makan gule ya. <laughs> Kuwalak wale kakaruan ngene takon mulo koyo ngono. Pomo saya, hmm, saya, saya anak Malang. Hmm, saya anak maling. <laughs> oh, dadi kon putune gento ta. Ana ah, mosok gento ah. Lha opo? Misanane bajingan. Wah, wani dari mana saja? Wah, dari Tekon dia yo. Hong Kong tau? Lho, aku nang Bangkok. Mari tekan Bangkok, gak suwe nek kono pindah nang nang Iki Siem, ah Siem. Wah, ya burung kabarnya nek kuwi ya. Iya, nek kono gak suwe loh. Teko Siem nanti? Terus pindah nang ijo, mbok pitik wali. Oh, terus nang Celepir, nang goren. <laughs> Iya. Terus nang pitik Talkun. Ana kono gak suwe terus nang Bali. Oh, pindah nang Bali. Teko Bali. Ana kono rong wulan terus dipindah mana aku? Teko Bali nang Lombok. Nang Lombok. Teko Lombok. Ana Lombok aku terus langsung ana kono rong dino dipindah mana Nanti? Nang iki apa? Uyah nang Trasek. Oh, marno nyambel, bakul rujak kan. <laughs> Kon niku kaitane genah sisi mblakrak. Kon tau nang Amerika? Aku lak tau. nang Amerika, nang jenggo jual kia, ya. Lho jenggo jual kia. Iku sewu. Iku slo <laughs> Iya. Yo opo kan. Aku lak eling-eling karjo biyen zamane gandeng aku yo gedong-gedong ngono iku lho. Padha karo aku pinginane lak teko Pakistan. Oh, Pakistan anu, Pakistan Iran yo. Oh, lah opo? Lah sing kulon India iki? Enggak. Pakistan di? Pakistan Pakis pun wetan ini. Lah lak pake setan pake gunung itu. Iya. Apa niku? Mampir sampe safari. Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan yo percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia wis pinter temen ta? Loh, toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia. Terus kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus Loh, kok sawangannya? Eh, eh omong kamu wis mencrek ngono. Mencrek. Kaitan wis mencrek omongmu. Mencrek. Ya. Apa iku majare? Loh, kok sawangannya? Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter rek, lho temenan. Turune wong gendeng ta apa? Wis suwe. Oh, dulu. Oh, <laughs> eh, upamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesia no sih. Lho, lho, lah wis nari sing takon ngene lho. Upamane, aku ya, hmm. saya duwe. Iya. Punya. Bojo Estri. Aku duwe bojo dhuwur, Saya punya istri tinggi. Oh, tadi bojomu ku tinggi ta? Gendeng iku. Oh, oh mulane aku rono kok celaka celek kita ae. Eh. Nah, tadi lek bojomu tinggi tuamu lak gurem ya. Iya, Pak. tuamu lak gurem. Duduk gurem. Apa? Cengkoak. Apa <laughs> oh, cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak. Oh, iya. Ah, cengkoak apa karo blumbang iku. Lemasin dikowaki iku. Kan ngerti sih tak wali. Apa? Arek-arek iki cek nguju kekel. <laughs> Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri Si, umpam mau tak padha ya gak entes. Bisa lah sare si dhuwur ngene. Si, aku sayang. Punya eh duwe? Punya. anak bojo ya istri okay. aku duwe bojo dukur saya punya istri muncit lho ya muncit dadi mangkon bojo tinggil, aku sing muncit sama si guru iya sing nyeleh lambemu dulu kaya apa sih tak sebet nembong cek jeber <laughs> kan iku mangkelane apa mangkelan loro dodo mentok oh. apa bojo muncit iki lho <laughs> aku bahasa Indonesia ana ya yes, sepepet timbang awakmu wah waduh. aneh Siapa ini? Badan aja? Tak badai. Apa ini? Si? Iya. Ngarani duwe apa? Ya punya. Oh. Terus anak. Ya anak. Anak anak akeh. Saya punya anak banyak. Lho, mulan aku merono disosori. <laughs> Kan kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku. Oh, kan guyon. Ndelok akeh yo, basan yo banyak. Mulane ngarepe wong omah putih-putih, gulune dawa-dawa. <laughs> Iku anakmu kabeh. Lah, akeh basane yo banyak panjene. Oh, lho. Sing pamane kon aku. Aku ya saya. Duwe. Punya. Anak? Anak. Aku ndek anak akeh. Oh, saya punya anak sak bajek. Eh. Kono biyen sekolah nandi? Apa? Eh, bayar apa sekolahmu kono? Lah apa akeh bahasane kok sak bajek iki? Eh, Tenimbang kon. Apa? Banyak. <laughs> Kok banyak. Nembak kon wali engko. Arek iki <laughs> acara Jawa Kromo. Kromo gak kira iso war kon war. Kromo. Awakmu? Lho, kromo mulih nang Balong Panggang. Kromo ndi? Kromo Santo. Kuwi tukang becak iku. Iya. Krama ya basa-basa. Oh, basa krama. Sing aran siji apa? Ya setunggal loh. Durung, loro, hmm, kalih, durung, telu, tiga, papat, ya sekawan, lima. Ya gangsal, enem. Ya enem. Pitu. Ya pitu. Lho kon kok nyek kon iki gak basa kon iki separuh basa separuh enggak iki. Lho kon iso basane enem pitu. Lho iso. Sik, aran siji, setunggal, Gus. Loro, telu, kalih, tiga, papat, lima, sekawan, gangsal, enem, gangsal langkung setunggal. Nah, pitu. gangsal langkung kali. Kok tadi sik sekolahmu kok langkung-langkungan sih lah. Nanti mangkon mari gangsal 6 itu walu lah gak bose kuwi jeneng. Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit. Bayar apa? Kon gawak gurune kon gawakno duit rasane. Hmm. Ya ngono iku apane masih keblat ae aku. Wah, kon Iya, sing ngarani lor ya ler. Ana ngarani wetan. Ya, eh ngarani wetan. Itu kok kulon iso aku lek teko wetan durung sekolah. <laughs> Iya, sing ngarani lor ya ler. Ya marane ngarani kulon. Kilen. Ngarani kidul, kidel. Wah, kidul kok kidel. Kok kidel ya? Ana ngarani wetan wetin ngono. Masih kon yo gak iso lek. Lah tak ono. Ngarani lor ya ler. Kulon. Kilen. Nek kidul ayo. Iringanipun kilen. Kok iringanipun lek wetan? Ya iringanipun ler. Eh, bosan diiringanipun nih. Eh, Tenembang kon langkung-langkungan. Kon mau bales ta? Oh iya. Ah, Arek gak no kon nuno cok nyumbung kanjamu lah kon lek kepethuk jenenge iku sapa jenenge sapa sapari iya apa nek kepethuk sepatune kon nyemir rek eh? lho tau di Kaya butunge tekus ngono lho eh? tau kepingin ireng yo apa mampir nggo dandane embung lho iya <laughs> di aspal iso <laughs> ngelontok ngelontok ngene eh heri kala eh ri ri ri ri ri Kan iki prasa aku meri aku njeluk rene. muni yo jawabmu wek kek kek Wong cek nom-noman mbok yo sing kus kon sak kesuwen napa. <laughs> Ngomong apa kon iku? Iku kon sak kesuwen. Lah iya kudu sing duweni pikiran kon sak kesuwen. Lah gorengan berpati sipit sapasati. <laughs> Pak ngomong gak tegas ngomong biasa pokok kepengin maju tambah kakar karuan. Sing lho konsekuen. Ambek konco iku aja menyendirikan ae sing gelek anjang sono. Bener omong isapari. Ini begiti. <laughs> Ngomong mesti begiti. Begini begini. Aku jangan kayak kabar kon lo. Kabar apa? Wah kabar gembira rek. Syukur tari. Mumpung durung seneng awak dhewe di seneng-seneng mesti gembira lah seneng lah. Seneng. Iya. <laughs> Ana apa? Aku lah. Tapi mburi mesti bijuan. Lho, jek ngono ta, durung-durung kan niku wis nyongklok wong elek. Kancane wis gak kumat di kongon kumat. Nah, iku apa ngarai gak karu-karuan. Ana apa? Aku lah disambati anakku lho. Oh, tiba ta anakmu. Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak. Lah apa? Dani ngawin no anakku. Lu ala dikawi, Pak. Iya, jangan dikawi. Aku tak rono rek mule nggo. Anak sing kon kawin iki anake sapa? Ah, ya anake bojoku sih. Eh, tak rono anakmu. <laughs> kon ape nyekak aku. Omong ah, kamu. Ya rilek kon digawe aku tak rono mulih nggo beras. Dadi budale kanggo apa mulia sing gowo ya. Oh iya, nek isa ya tak sangoni kene gawe omamu lho. Masih aku merono yo ngono ate terop ya tak tekani aku mulih nggowo kayu aku. Kan niku gak perkara oleh-oleh ini rek ya. Iya iya. Sing penting wis dulurane. Lek oleh ini gak supir pokoke gak oleh ulang. Ya. Oh, Maksudnya kok gawa gawang Jadi saya tak mati mangan sing enak nonggonku ya. Iya iya. Mama saya ku, waduh saya penjaluan arek saya ku aneh aneh. Aneh aneh aku dewi lah yo pegel dulu arek arek sih untuk didaftar. Kalau kau iku, ya lah bos. Kekara jodohku dek aku mele mele. Anak menjalu itu gak patek aneh. Hmm? Erna anakku luwe aneh aneh. Ya lah bos. Bapak, seng seng sekolah lagi lah jalu sanggup duit. Iya. Enggak. Apa? Satin lu dua. pekecot anak jangan jengkol kono siji ah, karo anakku oh. anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kan nak njaluk jamu kan anak wis suntik ae wis dere kon <laughs> oh, njaluk sembarang kan njaluk nah saya ngomong aku tak terus bener rek pancen wong jodone wong gak kena semono ya iya wong sume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya iya peraturane anak nurut wong tua saiki enggak perbalik peraturan saiki wong tua kudu ana paribasane kebo kudu nurut belantik Eh, wadang kon dulu. Are eh. boleh menclek iki <laughs> kadang tak pernah sing pernah tak tambah menclek. Kebo nurut gudel, peraturan wong tuwa kudu nurut tanah. Iya. Ada kalanya narek terus dipaksa kon kawin, gak gelem nglakoni terus putus asa ya. Minggat tetep putus. tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak. Iya. Oh, iku Pak Camat mboten, Pak. Pemborong proyek iki. Tak gelem. Ya hebat sing dijaluk panjak. Jaluk terapi panjak. Iya. Ya omonganmu pating pecot. Temen war tak tari. Lek panjane kon dimantu panjak, ya hmm. sediakno tukang pijet ae pikir. Enggak <laughs> perkara iku. Wong panjak iki dipilih dari. Sing ndi? Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten Pak, wong nyiter yo gawene tangane wilu-wil ya. Kula niku wacan dadi kemanten yo nang walu wilah <laughs> saiki. Ngono diarani tangan pencilaan. Lah, anjir penggaweane rek. Tukang sitir gak gelem tak tawani panjak kendang mboten, Pak. Apa? Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki. Nek muring-muring dikeplaki. Iya. Tibae tak tari tukang sitir mau panjak kendang mo. Ya lho apa? Ya panjak gong. Terus aku takon. Iya. Lah opo sih kok njaluk panjak gong? Nggih, Pak. nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu. Hai kok paranono wakmu iku. Tabune kong tabune gong ah. Lah iya dari banyak gong. tapi sembarang gue kan elek iya. penting warumatan gue ayo sing rukun rukun oh, sampai saling gejeran nah, gak mangan sedih norong dina ayo sing sabar jangan seminggu lah ayo kelet tau betul mari bahasan ini ku mari mari bahasan ini kelewat ya apa kuda lari jangan diburu nasibnya orang siapa yang tahu nah, bahwa menawa keadaan melarat oleh panjak tambah nemen sabar eh, ya iya ya kok ngunu jura ya apa jaga no beras sandingan terus ya kalau kancani kau telepasaran kan ngonok nomane Nah, aku iki ya perlu nenek ngrabekna anak iki. Jangan nagih duwe, aku. Nagih nang sapa? Nyemoni aku ta, Son. Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis mangan semon. Aku gak disauri yakin kate lapo, Kon. Lho. Ya iki jan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Wong gak tau dikira anak kancane kok kan. Anu, riri, ndo War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono safari ngomong -utang. Masih dhuwitku ditang yakin kate lapor dhuwitmu ta? Lho kene iki eh, apa sih lho? Dhuwitmu ta? Iki lak kanca dadi mungsu. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garahe pedhotna seduluran. Wong kok wong Nek medhotna seduluran iki ibu ibu sambungane. Apa nyapa eling-eling gak wau. Kok ojo maneh. seduluran gak ibu sambungane. Wong aku mang nek embung gedhe kepedhotan kolor celanaku. Ibu sambungane. <laughs> Gak jane wetengmu, weteng. Kone sampean-sampean lho wong loro ya lek. Ah, ya terus temen ngroyok, gak apa-apa. Lah dadi menteng-menteng. Lah menteng lah. Lah anting kan buat temen. ayo, masih aku gak diwawu bojo pekoro yakin baba. Budi sita, budi sita. Iku kayak gerik rebut balung tanpa isi. Saja nih ngunak ngunak lagi temen dek. Hmm. Yakin ini utang aku rong ewu. Utang kan dia? Rong ewu. tak rani nyemol, nih wong utang aku petang ewu. Lo lah cc. Utang aku lima ewu. Lima ewu. Lima ewu. Pas aku nyemoni aku, kalau oh, aku mau ngomong sak temen nih, saya ingin Ya, ayo adu nasib. Eh, apa gelem nasib itu? Hah? Aduh beco iki lho. Ah, telemon. Wis ayo, metu untung ae, ya, metu untung ya. Iya, nentang ya sapa sing di desa ya bejane ngene ae. Iya. Iya, ngono. Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagiyo, nek wis oleh engko kekno aku. Wis ngene, talang ono dhisik terus kono, kon kok nagirono aku gak ono dhisik ya. Kondeng. Ah, wong padha gak ning ngene nagirono ae bareng. Wis ngedu rono ae. Iya, iya, iya. kan negara lak sumpek ae kan. Lah mikir apa lak ngono? Ya ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir. Alah temenan ta. Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ganteni upamane. Eh cendela ku nganti ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Kadi mikir mesti aran menungso. Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kae bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampe di kok belanjani tas. kok ditukono kelambi, sak suwek ta yo aja ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang hmm. kok nasi isuk muwe gak dibelanjani gak ditukono klambi kawin iki seprono seprene nek kon adik muni gak dibelanjani ku tonggo e gak percaya kok nak kandani ah, lala tonggo sing gak percaya nyatane aku yo gak tau nompo blonjo teko sampeyan ae kok iso gak tau blonjo iku aku saben sabtu biyu saben sabtu biyu iku ya apa eh nek teko biak biyu iku ta Ya biok lemu turu iku ta. Ancene ah, iya mene biok apa yang tak biokno selawasi yo ngene ae. Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok pok ta, tak masuk aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngene yo kepingin dik aran wong lanang iki nyeneng-nyeneng wong wedok kepingin nukokno paribasane iku giwang sak cuwil ta. kalung panukono gelang lah sing dikunukone ku opo ana sampean gak nyambut gawe opo sing dikunukone mangkane gak sing nukokno iki gak nyambut gawe nek nyambut gawe ngono ngono lho usaha opo hmm. kon kelambi sok tuku dhewe aku seneng gak karo karuan ta eh, piro duwe wong bojo sok tuku pakai dhewe ah, ngono ati ngono gak gregetan ndelok bojo ngene ah, ora kanane dia anak-anakku lengar-lengar ngene aku bisa semeni, ono sing tak pikir Mikir apa? ngono sing makan. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Suprono sapi spring iki. Duh, beru bermelarat ae. Eh? Ya kae krasa ta sampean iku. Nek dibekara malah iki gak apa-apa. Si dubru berutang mana ya iki. Apa iki utang ta? Lho, ya apa kon iki? Utang sapa? Aduh, wis, Dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku ndutang wong liya ngono sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sampean utang iku? Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh ku sak utange kabeh konco-konco. Saking apa genyu ku wis bendinane iki lho. Pena iku kok sawani utang-utang nek gak dijagakno jati wani-wani utang walah ya apa iki? Karpe ngono ya gak utang dilalek iki gak utang pesawakmu iki gak bendino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang. Tak sangka ana tang oleh nyambut gawe tahu, hubungan apa-apa lebati ngono. Garo nek duwe utangan nasi tak pangan wingi barang iko. Iya. Waduh ya apa. Wi tenan aku dik sampe di pagi. Sembo masak bodo sampean. Kaya safari ngono sih gak spiro. Safari iku ciri-cirine nek ape lagi kena kanca ngomong welas ngene dik gak iso. Kaya kartolo ngene gak isoan, kan itu masuk kartolo. Nek kene di pagi nawari iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso dak di kalano. wis mesti kudu nyaur nek munawar sing nake. Tapi aku dik sampe ditagih temenan kak. Ora akal ya apa tak akal wis koyo dek niku gak nagih aku ya apa. Wis mosok budho sampean bisa ya. Iya wis. Aku gak melok-melok lho sak aku gak jawane lho ya. Wis eh, sapa jare aku ngene wis. Aku tak adang anu berasari iki. Rungokno ae kono mburi krungu. Brek ngono aku tiba nae wis. Wis dadi ngono ta tak aku marai. Panjere mulut putih. Mulut putih. Mulut putih. Ya nek ngene kok lak terus dicet dadi mulut putih. Ah, wong lek nyenengurut ndurane ya ngene iki mlebes. Aku ngepi wong is percuma lo. Ono omah ta, Kang? Kon mah ngomong apa lo? Atik bulus putih, mulut putih, tekek putih ki, Mang. Sopo sing gak mangkel? Pon aku ya apa sing genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono arepe pawon rutu tak jopo. aku iku wis ngerti lo, nek kontene bakare nagih utang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidam-mendidi aku malang krik sampe koyo mochi. Eh? Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. <laughs> Coba no ndadi aku temen. Ojo oh, ngono ta. Nang kekanca ojo oh, ngono, gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku ndek utang ya tak sauri. Lho, cuma sayang. Ngundi, Den? Oh, kok kok jente. Temen aku eling dadi pragota kok ngene. Wong aja sembrono. Masa lu brengus kok ngadeg kok. Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis eh, pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semangkin sak menika. Lho iya ya apa carane? Kok dicari ngono ta, Pak? Kon perkara utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagiku cek KSP. Kok gak wingi? Lho kok gak wingi nane kok gak wingi? Kok wingi apa? Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri piro dikmu lho aku. Saiki wis entek ta? Wis entek wingi tak tukul motor, Pak. Heh? Tak tukul motor. Motor? Iya. Lah saiki ndi motor ya tuku motor? Gak enak aku metu kono lho Mang. Lah ndi kemang arek. Santai pokoke. Ya enten lah dilu sak teko kira-kira 10 tahun kas. Eh? Oh anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki sik ulut botohan, mang ini. Pernah lho ilmu apa sikin? Kok sawangane aku lek mburu ini tutup omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemas koyo leleh ngono lho. Oh jadi ilmu-ilmuan wong urip gak gak teko ilmu lho. Kok nek lagimu sopan lho. tetep tak sahur. Kontok kon jowo wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, Mesti kon ngilokna aku. Dadi kurang sopan. ya? Kurang sopan. Kaset. Hah? Kok mang opo kok nuwun ngono tak hormati kon. Lho mesti kaset tapi lak sopan dah Tapi wis kaset oleh mulo nuwun iki mang. Dadi saking kaset terus gak ono ngono. Iya, kok coba wingi ya tak sauri mang ah, kan kula ri pandan temen kidule pandan kula ni pandan apa itu pacet mbuh apane pandan pacet dhewe karo <laughs> pancet ae wah ya apa kapan bayar 5 ini lho mene jam 09.00 ini yo gua kurang jam jam 09.00 tekan pas jam 09.00 ini yo kurang ya tak anteni nanti kliwat iki ilang eh tak kendu ilang ngono wis iki gaden ta ya apa iki <laughs> kono barang ilang barang gak apa mana kalau nanti iling nomor ya Gak apa-apa, nanti gak hilang nomornya sudah hilang. Ya wis, 5000 ya. ya. Menit jam 09.00 ya. Jam 09.00 persis ini ya. Ya, jam 09.00 kurang sak menit apa itu ngerti ya. Bang. Kelewat sak menit hilang. Aku tak nginep kene mari wis. Iya. Karena kan kuat nginep kene gak apa-apa aku. Lho kuat apa nih? Nyamuk ya akeh kene. Wis injine. Ya, boleh ngingoni nyamuk aku lho kene. Mangkano, kon nek kon tinggal mule tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. jam songo persis tak bayar kli pas menit ilang lu nae wes kau aku dah aku, aku mari banting wong pinter lu bisa ojo kau nih kalo... masuk gak kerungu kafe pada sungkan pada wedi bapakku tau ngidei cempe kau <laughs> nak orang uring lu lelek lah lo kau ya iya ya tak ganti lo Ah, ini penghapusan yang kertolo Pokok, eh tak omongnya enak, nah, wis, nurut. Adik safari rene gentar atur menae wis <laughs> Nuwun. Monggo. Aduh. Aduh. Loh. Hmm. Ono iku lha kucing anakan pun perkosa iki. Aduh. <laughs> Kok ngerintik. Kucing turu kok iso dicetoti lho. Sopo iku? Masa pernah iku panggil ngaku sih, Lestari ya, Pak. Oh, lestari, lestari. Lah, sapa iku? Oh, aku sapari, kanca peno. Oh, sapari. Iya. Mbak Hmm, pernah iki lara ta? Juli, tolong jawab aku gak karuan. Ah, ah, aku gak mentolon gak benda kita. Kok nangis sih Kok aku nangis delok peneng ngono sano enggak. Apa? Mikir tambah aku ngeselong. Emang blak kalau aku gak tak Kakak mau kenal oleh ini, tambah ngomong kakak kamu. Nek lara temen dah. Lara temen aku kira. Apa nih sing lara cak? Lara aku gak Tulung macam Iya iya iya. Kakar kakar yang salah salah no. Wo oh, si kile ke anyep, tengah anyep, bulu ni setengah kecut. Aduh, sok mana pori? Aku kita melorot je. Kita kejutan ni, kene si kile kene. Kurang iki dah. Oh, iki dada iki dada iki. Kurang rokok oh, iki. Oh, bunda iki bunda iki. Ya apa rasane? Ya iku enak iki terus mati. <laughs> Penuh iki opo? Kok loro dipijet terus enak. Kangen monggo wapori. Hmm, niku, peniku oh, lara tak rangsapan. Kang sandingane apa blas ini? Oh, wong lara kok njaluk sandingan ae. Sandingono enak-enak ya gak peno pangan. Untung-untungi sing waras. Peniki apa sih nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya. Gak apa-apa isu enak bengi awakku iki kuat kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Macem nek bengi. Wah, gak karu-karuan jet-jet oh. ayo karu Kira Kirane jam 9 awan. Awan niku Panas sih. Eh. Panas ya? Awas panas mulai yang unik bisa. Oh, ini jam berapa sore? Jam berapa sore ini sudah anu. Lotok rot, adem titik. Hmm, lotok adem ya? Iya. Kenapa lagi sih? Masa isu itu sih enak ibu sih. Hah? Lotok enak ya panas. <laughs> Wah, pernah gue ganggu ini kru ngomong apa no? Menurut cari kon takut para isu, para isu dia lotok enak ke tangan tuh. Oh iya, mancal kembul ngono ta? Oh, pernah itu. Ini loh cak. Mm -mm. Tak jangan aku ini kau nak perlu nih, jangan ngomong titik ambek penuh. Masih akeh apa apa pokoke pernah iki. Kenal ae kok peno lara daraku iki mrebeni wong lara. Ngomong tak rungokne ae. Masa peno gak rumangsa sih mbak aku iki. Oh, wingi lan iki kota. Iya. Oh, iki aku wis digawa anu. Digawa kadir sen. Lho, apane sing digawa? Genteng. Kok iso nang genteng-genteng iku? Eh, Jare kan pesen kon ngene karo kabel gentenge kok ngene iku. Ora apa nang genteng dicemuai kalau cuma iso maca lali peno. Aku durung lali kok lakan. Iya, Cik Waras, barang peno. Lewat ngarep Oh, pernah tampil terus pernah mampir kan deh? Iya mau ngomong ini buku pon ya. Iya. Saya mengalami kau ini kita mau ke bintan aku ini sangat tak rundingan kan kau ini. Apa apa sih? Oh masih ngelorik loh sangat tak cepat nanya enak. <laughs> enak ya jadi cepat ngalor cepat cepat gitu. Cepat nemen dokur lah dilawang nemen dokur penuh nak melebu sih kayak karambol. Malah kok jebakan nih kau ya? Kok penuh itu tak tahu neko neko jawaban nih. Oh, Bisa gini ya secara terang terangan naik. Iya sih. Duit rongnya sing penuh utang iko wisono nah. mentolo kan lagi aku deh mentolo aku kayak ngene kan lagi saya pernah duit simpenan saya perlu ini aku simpenan ini duit dan kau berak nyambangi si an simpenan apa ya ilmu kemarin kemarin tuh wah pernah gue nanti nih tares muri nang mati gue nih anak kau Pernah tegon naik nagi aku sing ngene wis karep mung tadi. Oh, pernah iku gak mentol iku eling-eling dhuwit iku ana perlu ne. Iya kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang. Ya tak pernah kan dhuwit semoyo kapan? Menjang sak waras ku ngono iki. Sak waras e. Iya. Ana pernah mati? Ya wis engko lah yo muko lak di sauri. Oh, oh yo gak melu utang kok nagi gendang iyo iki lho. Ya wis gak apa-apa. Aku mati ngurus seneng tadi kalau aku mati. Yo gak seneng sih eling kelangan kanca. Aku mati yo mulak ronda. Hmm. Ya ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya. Iya iya. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak tenang omah. Iya, papa kudu penting lho lho. Iya iya wis ngerti aku. Tak ngene gini, ya. Iya iya. Nek nah, waras waras no. Heeh. Kok gak dirokok, Dik? <laughs> Penek iki ya apa ben ndelok aki sing kena palen ngono ta. Gak ngono pek mloko ngoro-ngoro sing lulur-lulur, lur ta apa kan. Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak kan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange. Gelem kok bokong disian. Ngomong <laughs> oh, pen aku. Kan wis rokok cak ispurane. Iya iya. Tak bali ya. Iya iya gak nawaras ya. Iya Aduh, mbok legone aku rek. Sapa hari ngus gampang ae. Situ ini enggak wis ini situ ini. Nus. Pokoknya datang tak bunuh. Loh kan saya tidak pandang bunuh. Loh ini aku ya ini Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh. Enggak tadi suwe-suwe dadak wedi ini aku ini. Ayo siapa saja mencampuri urusan saya, saya bunuh sama saya. Bobong durung bunder. lo pengen kok tekel lo melaju ae kok hmm kudune yang ngono ae tetekan yo tapi sing kari sing gede sing kari nagire iki enak saiki tak tunggu ae oh malah iki <laughs> diyakini mbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 are. Waduh banyane pinter alasane mene. Lho kok iso pinter ya apa sih? Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong hmm. sehat ngono mbok nyambut gawe disarno kancane. Wis seneng njoprok kaya barang rusak ngono are. Kok niku kon pikir temen ta. Enggak dipikir apa sih? Terus kok nagih terus kadhan yakin iki ya apa kadhan? Lho yo arah yo seger. Oh ngawur ae kon niku. Ngawur ya apa sih? Oh, yakin loro nemen jare Oh, ya kon sing main celek ndelokmu kon iku. Eh, eh lho. Eh. Lho. <laughs> Apa, Munawir anu Anwar, kupingku cek kadut ta. Niku lapo kon ngono kon iku lapo. Aduh. Wis aku rono dadak yakin pumbung durung. Hmm. Siapapun saja mengu menyampuri urusanku akan ku. Lho, aku. Pembung durung diteku, yakin saya kumat re. Oh, eh, ini kita nggak pekoro mana tahu. Kalau lapor-lapor kok kumat ini? Lho, lho. Ya kumat panjang ini, nemen nunggu bareng. Teku ya gak sepiro, akan saya bunuh. Eh. Gendeng kumat saya ini. Lu itu ngomong gendeng, itu menolor biasa, wong gerogo biasa kok. Arek loro aku bodoh kae pelengi kabeh dah. Wong arek waras seger semua jam songo kok dadi. Bintu, bintu, bintu, eplek bintu wis. Hmm. Saiki kumat. Lho, kumat ya, Kumat gendengnya. Kapan dhewe sing gendengnya? mangan meja lu ndak separuh gak wis. Wah, kono iku. Aku yakin mangan meja. Padane rayap kaya mangan meja. Yo <laughs> wong ini bangkon kon karo aku. Hmm. Perlu ati nyatak nora. Ya apa lah? Nah, ya apa? Tetuan ayo. Aku aku mbak gak gendeng ya. Wis ngene. Lek panjene yakin iku waras ya awak hmm. seger kon kenek saya mbak aku. Ya, tapi sebalike. Ya, nek yakin iku arek iku kadang loro, duwe mu nawar mbak kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalik aku yang ngono. Hmm. Nek aku nguk sapa yakin nguk tak parani ya. Yeah. Nek kacik gendeng utawa kumat. Ha. Kon bayar aku 2000-2000. Ya wis, iki lak totoan iki. Ayo, ya apa? Eh gak oleh totoan duit gak oleh iki. Gak oleh. Durung mari. <laughs> Lah nek nah, wis totoan kaget torok lak niki kok. Wah wis menadi nyatane. Nyatane. Nah, ayo. Ayo ya. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. tak delok aku sampe munggus-munggus ngene are. Oh ya, pertama lagi tak janjeni aku. Jam 09. Jam 09 kurang 5 menit tak anteni, kurang sak menit tak anteni. Keliwat jam 09 ilang wis. Berarti gak karena gimana? Hmm, mulai hari. Mulai. Safari teko. Aku ora pengawasan safari. Safari ngono kanca ngomong ndok nolong so didi dek tambah gak iso kan. Eh. Hmm, aku iki kok loro dik. ngeruk kok pakas. Mana makane aku mau kok krungu ngrenteng-renteng sampean tadi. bareng safari muring jadi jadi aku bareng safari mangilan hmm. malah tak jalur rokok bareng safari kak duwe nopo tau iku banget kan <laughs> tak Ata itu itu elemen kendeng dewi aku. Ya apa kin? Ata tak ewangi hmm. bunga-bunga tak enak-enak naik. Jadi susah loh aku sumpah mikir dua aku. Toh loh. Ya apa jam berapa ki? Jam berapa ki? Jam sembilan Kliwat pira? Hah? Kliwat pira? Lho iki jamku ta sing mandek iki rek. Jamu sing blakrak iki gue iki kliwat 3 menit iki. Oh masih kliwat 3 menit jeneng kanca ki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta. aku es janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, mene jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo. Desa kene kok anjen ono undang-undang pengutang lho. Lho, wis ono telung wulan iki undang-undang ngono kuwi Wah, yo ka ono yo karepku kena dhewe alasane. Iya, iya lek karepku dhewe ah, anjene. Iku iso ta enggak lek anak yo gak apa-apa pokoke ngono ta. Ah, ngono iku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate ati. Ya ngapa ados ati ados ati usul mburi. Oh, ono gedhi nggih. Ono komplit. Anu, cidik apa? Plastik. Oh, plastik. Iya. Engko nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo <laughs> gak lebak. Nah, gedhi ngono nek kono gedhi ku Kan ya kalunyu ah. Adem banyune dhuwit. Lah apa-apa kok ora dhuwit. Iya iya. Wis tak nang mburi aku. Heeh. Yen. Aduh. Lho, durung wae rasane. Heeh. Dik cintai nang peno iki lho. Embo awak terus diburu-buru loro iki. Cek menemen apa saiki wis berkurang lorone? Cek dhewe iki. Oh, tadi pernah lara ya? Lara, oh, kan delok ya apa pikir iki delok rupa aku iki delok. Oh iya, tambah suwi tambah koyok kulup ngono rek. Mangkane sih. Tapi pernah gak apa-apa? Eh? Pernah gak gendeng? Sopo sing gendeng Sampel ya apa? Lah tapi gak apa-apa ta? Gak yo sini iki lho masih jeneng-jenenge iki. Hmm, kecek temen di arek-arek iki. Oh. Tadi kapan pernah kayak ini? Ini sih. Kapan? Mangane iki tang dulurku sing keluar kok saiki rene. Engko hmm. sore rene pengen aku duwe. Oh, wis sore. Kok enek sempit duwe iku luwe teko utangmu kok tak. Ah, ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja teman cemplung. Enggak, padha. Wis tempe sore dele, kapan pernah dadi mendolan iki? Ono oh, loro banyol iki. Lho, ya kak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Duh. Tapi pernah gak apa-apa ta? Enggak. Ya wis santai nih jabat dulu ya. Eh? Santai nih jabat dulu. santai Iya iya. Mungkin. Ah, siapa datang menyampur urusan saya, saya bunuh sama saya. Gendeng siapa hari yang mereka tahu lagi. Hmm. Hmm. Loh, hei, ini siapa? Loh, kok bangsa? Hei, hei, hmm. hei. Aduh, Datang saya bunuh ya. Loh, kok bangsa Loh. Cepat lagi. Kin. Eh, Oh, gak apa. -apa. Ayo. Ayo menawar jurun. Eh, ayo menawar jurun. Datang, datang lu beri, datang beri. Ayo. Oh, Tenang gak apa-apa. Ayo. Hmm. Iki eh, oh, oh, kok kartu ayo. oleh. Eh, kartu oleh, kartu oleh. Kartu elo sih. Lho. Mau arah saiki grogo. Ngarep karambol oh, yo. Ayo saiki ning sini kafe yo. Ayo. Eh? Tenang gak apa-apa. Eh? Ayo. Lo tak bunuh kok nek jadi aku. Eh, bela. Baik, prek, prek. Wah, ya kini re. Benar ya loro ta? Nek iku mate loro ae dikak nang mburi nang digawakno kancinge laung. Ya kok tengel e, ngono. Kok iku cuk ngono pok war, kok iku duit 5000 wong kok cuk ngono kok iku. Kapari sing teko mrene kon. <laughs> Aku sing mrene kon ngapapi gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi Kartolo tak pas jam 09. ditagi safari aku loro ngerti yo gak ono sing tak gawe nyaur ah, ngene iki lho nek dipercaya mongane lho nah aku angkat nolak kon mentah-mentahan rumus aku di hutang hmm. aku jadi cara aku yang ini lagi kalau supaya kon cocok nanti tenonge di rumah nomonge di rumah ambean kon ini gelora uang aku sing di gak keros kon kok sing utang, kok kedebak kedebak ini oh wes suwe nak sing hutang mah gopo sing di hutang Nah, iya. gak repot itu suwe mau ngutang nyaur yuk kuat sing sing apa iki omong aku lak ngono ta arep semboyane iku iya oh semboyane elek dadi lek gak duwe gak kok sauri gak apa aku wis sakno bare peno ya ojo susah tak bebasno Waktu ngono. Iya tak bebas no. Kan kelas. Kak. Duit saya kelas. Kan petik cilik-cilik. Kan ngono. Itu dia ngomong belakang. Lah lah petik cilik-cilik lak limo lak wis. Aku nilai batin. Oh, wis cocok di sahur. Hmm. Wis apa-apa ya. Iya. iku mesti kalih njaluk medal. Kon medal iki gowo. Medal gak ono aku api kiwar Lha gak keteng kasih lho mlayung iki gowone. Lah ngene iki, dhuwit 2000 iku diarani kanca iku tak bebas yo enggak ya. Iya. Cuma yo isine omah iki ana apa e tak gawa nek konsep kok iso yakin gumet maneh kowe ngrogo maneh iki ha ya iku mari saurna aku ha saurna aku wah wis mentolo muri kok niku wis yo peno gak pelas sisa sisa ya gak pelas ya nek perkara perlah iku gak pelas ngomong apa <laughs> perkara gak perlah gak pelas kanca-kanca gak penuh sauri ya sing ngembang pawon ta ya Oh, coba mawon iki. Nyalang-nyalang lah. <laughs> sawang pinter paribasan ya aku dhewe yang ngene nedurimo atas pengertianmu mon hmm. bebasno utangmu masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca ya gak terus tak gak tak pikir lho enggak hmm. dek mau meneh-meneh aku ana rejeki. kon tak samangi nama nah carane ngene cak penen kaya gak iso brek iku ya eh diangsur lah cara menyicil iya aku ya tak tompo ae pokoke lak putus utang iki anak kok gelem tak pecicili aku ya gelem air iki. Katanya kebacut iku tak tak korean jane. Ya apa nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk, lenger-lenger Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sing mau rumah tangga iku ngono kan. Bisa ge wong kadang-kadang ngitung. Ya ulang ning nyambut gawe. Oh, ono nek 5 tahun. Lah iki opo iki lak ono pembangunan proyek. Tetek warna kromo. Ngelamar gak ketrimo kok. Ya ngelamar lah opo. lemu-lemu ambek ngedok iki wis tertek iku. Sopo kuwi? Ambek mau kecemplung ta opo? Kon tarang nang proyek kon kok nglamar. Iki kok dhek kon nang kon aku ngemis yo. Kok ah. dicek kok dicek ya. Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjan? Ngen lho, Ri. Aku iki kena pengaruh doling yo enggak. Jare kena selalu ngerek terus. Hah? <laughs> ngerek ngono enggak? Ya iya. cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Oh, iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko <laughs> dikom dua kali kali banjir duit ilang ya. Kadet usuk sembarang ya praktek e munawar iku kae. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mule nang bangsa. <laughs> Gak mule setahun. Tak mung gak tahu. Kaya aku ngene lho, Cak. Iya, iya. Manusia hidup harus pikirannya ya eh, pikirannya yang digunakan. Jalan hmm. gitu ya. Iya, agake iya. wong wedok kekurangan belanja nekat nyambut gawe, kula bengkuang, bangkrut. <laughs> Lah aku bondo suara. Tadi masih suara lek ditemeni, ya oleh duwe. Aku aku masih suara sembarang iso menyanyi yang itu ngak. Lho iso. Termasuk kan iklame anu kesenian. Lho iya kesenian. Lho iso ngedung. Ya iso kepen jajal lah. Lah aku ki bur nopo Allah masih aku ndek utang aku. Lah nek bur telu. Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak rungokno. Ana di sini ya? Lha ana sini. <laughs> Ah, tak tabok perayaan ngono rayane iki. Eh, wis gampang kok perkara iku golek kepindro suaraku ya. Hmm. Aku nang rolak sing jero ah. ya. Ngidung ni sare rolak ya. Marno <laughs> banjiri teko ya. <laughs> Wis saiki ngene iki, ngedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku awak kru tukak enak ibur nopo aku iki. Jare kon esuk ngidung. Gampang kok lek perkara ngidung ya menisure nanggonku Istah. Oh, apa ana apa? Kaya hukuman lho. Panego. <laughs> Aku ruru anak kowe gak tau ning hidungi peno aku. Ya yuk ya. Pira-pira nek aku, yuk. Sebab aku iki mang nagih iki yo gak ru peno. peno ta tak kenal jane Dik. Iya. Iya Dik ya. Ya aku nyun pamit Kanci Susanti Jaya Jawi Jayanti lebur ing dene Mas. Oh, <laughs> apa ya dene ana keluput tamu ya ayo aku yang njuk sepura lho. Ya ya kira-kira ana kesalahanku aku njaluk dhuwit 75 kok. <laughs> Bro akra. Ya wis sak ya yuk. Ya ya ri. Saiki nek ya. Duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe. Ya ya ri, terima lho ya. Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal rek penuh situ. Ya tak cepate. Iya tak tinggal yuk. thế